Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillahilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Danas ćemo početi uh, eh, da radimo knjigu El Muqiza od uh, autora Imama Zahabija pa ćemo znači, neki lagani komentar uzeti. Imam dva komentara, jedan koji sam radio ko šeha Mensura, lično zapsiva, a drugi je ovdje komentar od, od eh, šerifa Hatima Elaunija, s tim da je on jako, jako obsežan, detaljan, pa, pa ne odgovara o našem načinu rada. Znači, radimo, eh, knjiga je govori o Mustelahul Hadisu, <clears throat> Al-Muqidha fi ilmi musalahi al-hadis. U stvari, znači autor imam Zehebi, u stvari ova je knjiga, ova knjiga je u stvari rezime, ona je rezime ili telhis koju radio imam Zehebi, koji imam Zehebi uradio na eh, knjigu Al-Iqtirah koji je napisao Ibn Daqiq al-Aid. Znači, e, osnovna knjiga je u stvari Al-Iqtirah koja govori o ovoj temi uh, Mustalahul Hadis, hadijskoj terminologiji. Pa je došao od Vehebi i vidio je da je ona jako dobra i korisna s tim da je obsežna, detaljna, pa je on rezimirao. Znači, o, o, o, znači nije izvorno sam imam Zehebi napisao, nego je on uradio uh, skraćenu verziju od knjige El Iqtirah. Naravno, dodao o sebe stvari koje on smatrao da ih treba dodati. I u tome i, i vrijednost, vrijednost ove knjige sa, sa tim njegovim dodacima, znači spoj od ono što je napisao Ibn Daqiq Lida, Ibn Daqiq Lida je bio i, i veliki muhadis i faqih. <clears throat> pa ćemo, znači, onaj, raditi tu knjigu, ovaj, uh, ona je sama po sebi, sam metn, sam tekst te knjige, e, sam po sebi dosta dovoljno je zgrovit. E, a nama, meni je cilj samo da se e, sa ovim jednim drugačijim načinom, pristupom hadijskoj teromaloziji, da se posjetimo na ono što smo već prošli. Kada već govorimo o, o hadijskoj nauci, znači hadijska nauka hadijska nauka, znači ima mnogo, mnogo, uh, mnogo bitnih knjiga, ne vizam samo za terminologiju, ima vrlo bitnih knjiga koji govori o, o inače, znači o izučavanju hadijske, hadijske nauke. I napisan, znači, velike, bitne, krupne knjige koji, koji bi, uh, recimo, neki tali bil trebao da u svom u svom traženju šarijeskog znanja prođe te knjige, da ih čita, da ih presluša da, da time so, kod sebe stvori neku, neku osnovu, osnovno znanje vezano za ovu nauku. Pogotovo knjige u kojima se obrađuju uh, ileli, ili znači neke skrivene mahane dostaci u hadisima. <clears throat> u kojima, uh, uh, ko, nauči, ko nauči te, dijel, te knjige i prijeđe njih, on stekne veliko znanje iz ove oblasti. Naravno, sve to naravno ne može se steći tek tako, neko mora, mora se krenuti od nekih osnovnih knjiga da bi se došlo do nekih, do nekih e, bitnijih, e, do, da se dođe da se sakupi informacije. Inače, znači, e, ja sam vama tu naglašavao, znači, e, kada obrađujem neka, tražimo šarijasko znanje i e, radimo po raznim knjigama, poznatim, pouzdanim, e, sakupi se to znanje, slegne se i ostane ono jezgro, ono najbitnije. Detalji su stvari istraživanja i e, stavova učenjaka, a ona je jezgro na najbitniji dio, uglavnom se oko toga učenjaci slažu i prenose jedne od drugih. E, od najbitnijih knjiga vezano za, za Ilel su uh, Muqaddima, uvodni dio, predgovor od uh, Ibn Hajara, uh, Fethule Bari, onaj prvi dio, prvi međelad, prvi tom. U njoj je, znači, sadržano ogromno znanje iz, iz, iz nauke hadijske. Druga knjiga je, u stvari, u stvari ovo bi bila zadnja, našo, pošto, pošto Ibn Hađar živio poslije. Prva, ako bi se nekim redosljednim stvari, ili do Tirmizi, knjiga od Tirmizija koju je napisao. I uh, nju, sam preš, nju sam slušao šeha Mensura, prešao sam moj detaljnu čitavu. Znači, ogromne stvari se saznaju i detalji vezani za, za hadijsku nauku. Znači, ona bila ne, po nekom uh, historijskom redosljednju prva, na prvom mjestu nakon toga dolazi knjiga Džarhova Ta'adil od Ibn Abi Hatima, koja je još na većim i na boljim stepenu i ono što sadrži u, sebe od zna, e, u sebi od znanja. Da bi došao Ibn, e, Ibn Hajar u svojom Muqaddimi, u uvodnom dijelu od Fethul Barija, Fethul Barija je komentar na, na Sahih Buharije, knjiga, najbolji komentar koji je do sad napisan i e, kako kažu učenjaci, koji ne moguće da neko dođe napiše nešto bolje od toga sa odrđim naravno prigovor na ovaj vezano za kojim je prigovorno po pitanju sifata u hadiju komentarima hadisa e, znači Fethul Bar je zaista možda reći e, hadijska enciklopedija to je knjiga u kojoj je sakupljeno ogromno znanje <clears throat> i zato učenjaci kažu la fethe badel feth vi znate onaj hadis la hijjete badel feth nema hijjre nakon fetha nema hijjre nakon oslobođenja Mekke Eh, dok nije bila oslobođena Meka, činila se hijđa iz Mekke u Medinu. Nakon što je oslobođena Meka, ne ima više činiti hijđu. Pa onda postala izreka ovom poslije, kad neko napiše neki, eh, neku dobru knjigu, eh, značajno, niko bolje nešto u toj oblasti ne može napisati bolje od toga po, po mišljenju stručnjaka iz te oblasti, kažu ta izraz, la fethe badel feth, nema, nema fetha, nema oslobođenja nakon oslobođenja, odnosno da kažu, nema da neko može doći da napiše bolju knjigu, kvalitetniju, eh, u komentaru Sahija Buhari od, od knjige koju je napisao Ibn Hajar Fethul Bari. E tako u drugim oblastima, znači u drugim, uh, drugim oblastima uh, se za neke knjige kažu da su one, onaj, da nema nakon njih, da se može nešto bolje napisati. U, uh, navodi zato što su nekim učenjacima predlažu, recimo, predloženo je Ševkanju da on napiše komentar Buhari. A njegov odgovor bio la fethe balfe, ko može napisat bolji, bolji komentar od, od, od, od Ibn Hađira koji je napisao komentar Buharije. I tako ovaj, u drugim oblacima, da se ne izgubimo. Znači, ovo su tri osnovne knjige, jedne najbitnije, najbolji knjiga, ako hoće osoba da proširi znanje, detaljnije je vezano za hadijsku nauku. Znači, naravno, mora posjedati ovo, ovo osnovno koje mi ovdje prelazimo. Da se vratimo na temu ovdje. Znači, mi ovdje govorimo ovaj, o E, znači e, radimo knjigu koja je naslov njen Mukeda od Zehebija, autor je Zehebija, ako koja je u stvari skraćena verzija knjige El Iqtirah, Kitab El Iqtirah od Ibn Dekiha El Ida. Imam Zehebi, vi znate dobro koji ima Zehebi, e, veliki učenjak od, što ko kaže, Bekijetu Selefa od učenjaka koji je bio na, na menheđu Selefa ovog umeta, učenik od Ibn Tejmije, poznat je po, po pet nekih kvalitetnih stvari, kao učenjak, kao velikanovog umeta. On je napisao dosta knjiga, naravno. On je prvenstveno poznat po tome što je bio, što je bio ovaj, eh, jedan od učenjaka Kirajeta u njegovo vrijeme. Jedan od naj, najveći i najbolji učenjaka u Kirajetu u svom vremenu. Onda se poslije toga, znači, mimo Kirajet, poznao, znači, eh, Kirajete, onda se izdvojio u u hadijskoj nauci, da je postao ekspert, jedan najučeniji ljudi u hadijskoj nauci. I mi dan danas koristimo mnogije stvari, vraćamo se na njeg u hadijskoj nauci. Nakon toga je postao, veli, e, znači, postao učenjak koji se navodi kao primjer, a to u terađima, u stvari biografijama. Biografijama uh, učenjaka muhadisa, pogotovo njegova knjiga Sir al ala Nubela, sire, biografije, velikana, značajnih ljudi, prvaka, umeta i generalaca. Svako ko je nečim značajnim došao. Ta knjiga, znači, nema, slično nije napisana. Znači, nema bolje knjige po pitanju biografija od njegove knjige Sijaru Adamu Nobela. Nemaju ravni. To ona, ona je nešto poput Fethul Barija po pitanju komentara Buhari. A napisao je e, Imam Zehebi. Također, po pitanju, u čemu se još izvojio, po pitanju akide i atikada, bio na akidi Selefa. A živio, znači, u 8. stoljeću, iđeckom. Osim što mu se pregovara, smo ovdje imali predavanje o, ovaj, govorili smo o Dehebiju, pa smo rekli, šta mu, šta mu, šta mu je pregovarao, ako se sjećate? Šta je pregovarao pregovarano Dehebiju po pitanju, po pitanju ti njegovo, njegovo razovivanje obilazka odlaska kod kaborova, vezan za kaborove. Smatrao da je dozvoljnič na kaborove, da otići obilazit kaborove, da mu se obilazi kaborove, evo li ja dobri ljudi, ovo ono. I to je ono što mu se, što mu se prigovara. Peta stvar u čemu je poznat ima da je bio, to u stvari uh, uh, historija Islama. I spravo se može reći da njegova historijska knjiga, iako se njoj e, ne daje veliki značaj, jedna od najboljih, e, najboljih e, knjiga koje su napisane po pitanju historija. I Sira, poslanika, sam se nebila. Jer, pazite, kada dođe Muhadis, spoji između svojeg, svog zanimanja sa, historij, sa historijom, a bude isto vremen Muhadis. Naravno da dođe sa nečim jako kvalitetnim, jer Muhadis imaju drugačiji pristup prema prevravanju i uzimanju informacija kao što imamo Ibn Kathira koji je napisao svoju istoriju, i Zehebija koji je napisao svoju istoriju, i Bidžerija Tabirija koji je napisao historiju, a svi su bili muhadisi. I onda njihova historija dobije značaj, ono što se ne pišu, znači ne pišu iz Havije, ne uzme informacije onako bez veze, nego provjere informacije. Iako je navedu, kaže ova informacija nije pouzdana, ovakva je nakva ravija, ovo koje prenosi je šija, rafidija, a oni su lažljivci, ono, sve to upozori u tom. Onaj, tako da, znači, ima Dehebi e, sa ove strane, ovaj, o, o, znači, učenjak Alim, koji je zadužio ovaj umet, i iskoro da nema predavanja i govora o nekoj teme, da njega ne spomenimo. Bilo koje stvari, u akidu, u hadisu, bilo čemu. U, u historijskim stvarima. <clears throat> Krenit ćemo odmah direktno, znači krenit ćemo, ovaj, danas, danas ima namjeru da uzmijemo ovaj prvi dio, a to je, znači oni, oni on krenuo e, na ovakav način, ovakvu opciju, znači, e, pod jedan je govorio o hadis sahih, o hadisu vjerodostojnom, Eh, drugo polje je hadis Hasan o dobrom hadisu. Treći je hadis Daif i opisivao eh, šta je hadis Daif i o njemu govorio. I onda poslije toga navodio ostale vrste hadisa, znači imao preko 20 vrsta hadisa kojima je govorio i pojašnjavao opis tih hadisa. Na jedan drugačiji način nego što smo mi inače izučavali. Zato će nam biti ovaj, da se nam su potpuni ono što smo do sad prošli, da nam su potpuni ono, eh, ono znanje koje, koje smo do sad govorili. Uh, Pa ćemo krenuti odmah ovdje da, da ne gubimo vrijeme na ovom uvodu. Andalusen, Andalusen, Andalusen, Andalusen, Andalusen.